Ipar Euskal Herriko Arno bakarra gira, eh, Ipar Euskal Herriko Arno uh, bakarra izaitak zer nahi du, eta nola komunikatzen dugu horren gainean, esan da din eh, produzitzaileak, uh, produzitzaileak, uh, edo, uh, edo prentsa, hostaleak, eta oier, nola komunikatzen dugu horren gainean, jakinez, adibidez Euskal Kostan, uh, presentzia aula dugula, Eta piskat, eh, zer nahi ikusten dela Euskal Irudia erabilirik beste produktu batzuekin. Beraz, hori nahi ginuke esai estu. Eta hortaz babestu ere gure Irudia eta gure, gure izaite hori uh, eh, gora ipatuz. Ageri da hor momentu uh, bai honan eta baziren uh, madi animaleko afitxe batzuk. Eta ezan uh, emengo zela, leku hau gurea da, beraz, uh, olakotan deia komunikazio sailean olakoak uh, eh, behin ituzke aztertu, eta horren dako hasi gira beste sormarkekin, lekuko sormarkekin, uh, eh, espeletako bipera oso irratit uh, kintoarekin, hasi gira lan bat bidetzen uh, komunikazioaren gainean, elgerkin, zeren uh, iruak egira... Euskal Barnekal, Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko Barnekaldean ari giren uh, sormarkak. Ez guti gure bera beh, kultura eta, eta lurra dugu defenditzen.